ทุกคนคงจะเตรียมกายเตรียมใจกันมาดีแล้วสุขภาพคงเตรียมกันมาแล้ว อันนี้ก็เตรียมวัดไข้ไอจาม เตรียมมาแล้ว วัดไข้ไอจาม เตรียมมาแล้ว กราวของท่านพระอาจารผู้ปฏิบัติครับ ข้าสู่พิธีการครับ กำกับเรียนเชิญตัวแทนชายสองครับ แล้วก็หญิงสามสิบด้านหน้าครับ ปันโนมะวะโตสาวกสังโฆสังขันนะ อามิกรับตั้งใจนะครับ จะขอสิ่งนะครับมะยังพันเตติสระเน มาทานศีลแปดศีลแปดนี่เป็นศีลพรหมจรรย์นะนะเป็นศีลที่อยู่โดดๆเหมือนพรหมเขาเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์เป็นการปฏิบัติเหมือนพรหมประพฤติเหมือนพรหมข้อที่บอกเด่นชัดที่สุดว่าทำเหมือนพรหมก็คือข้อสามนั่นแหละอาบรมจริยาไม่ประพฤติผิดนอกไปจากกิริยาของพรหม คือพรหมนี่จะไม่เกี่ยวข้องกับกามคุณ ทั้งหลายทั้งปวง พรหมเปิดหรือเปล่าพรหมจะไม่เกี่ยวข้องกับกามคุณ ผู้รู้ของพรหมจะเกี่ยวข้องกับธรรมพุทโธ พุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละพรหมอยู่อย่างนี้เป็นพรหมศีลแปดเป็นศีลของพรหมจรรย์ ศีลแปดเป็นก้าวแรก ที่เราเราพยายามจะปฏิบัติ ให้เห็นโทษของกาม ถ้าเราไม่เห็นโทษของกาม โอกาสที่เราจะออกจากกามออกได้ยากคำว่าออกแค่ว่าเราดึงดึงจิตออกก็ยังดึงไม่ได้ ยังดึงไม่ได้ ตราบใดที่เราตั้งใจภาวนาแล้วดึงจิตออกได้นั่นนะสมัครรู้จักดึงกามกุลทั้งหลายออกจากจิตได้ จิตของเราจะสงบ อยู่กับอารมณ์ของธรรม บทธรรม คุณสมบัติของจิตของเราก็จะเพิ่มขึ้นดังปรารบตอบรับตั้งแต่ที่แรก วันนี้พวกเราทั้งหลาย เตรียมกายเตรียมใจกันมาดีแล้วหลวงพ่อก็เหมือนกัน เตรียมกายเตรียมใจมาดีแล้ว วัดไข้ไอจามเตรียมมาหมดแล้ว พอชื้นๆขึ้นมาหน่อย เสียงกระเซวกระเซวเนี่ย แล้วก็ภาระหนัก เดี๋ยวนี้หลวงปู่ลีท่านก็ป่วยหนัก แล้วก็เราก็อยู่ตรงนั้น เราก็เป็นลูกเป็นหลานอยู่ตรงนั้น ยังเป็นภาระที่เราจะต้องวนไปวนมาอีก นี่แหละคือทุกข์ของโลก นี่แหละคือกองทุกข์ กองทุกข์ทั้งหลายมันขวางหน้า พวกเราอยู่ด้วยกันทุกคน ทุกแก่ทุกเจ็บทุกตาย เพราะฉะนั้นปัจจัยเอื้ออำนวยที่จะทำให้เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเบื่อหน่ายกับสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น เราจะต้องมีข้อปฏิบัติ ซึ่งเดี๋ยวนี้พวกเรากำลังจะเข้าสู่ข้อปฏิบัติแนวปฏิบัติเอาต่อไปนี้สมาทานสิ้นแปดรับสิ้นแปดแต่ทุกคนที่สำคัญที่สุด ต้องรู้จักนะสิ้นแปดข้อที่หนึ่ง ว่าไง ข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าหกเจ็ดแปดว่าอะไรบ้าง เสียแล้วเราไปเอาใจของเราเนี่ยตรองดูแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อมันละเอียดนะชิ้นแปดนี่ละเอียดมากสำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติให้ธรรมะก้าวหน้า แค่รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์มันก็สามารถปฏิบัติธรรมก้าวหน้าได้ แต่บางคนมันรักเพศ รักศีลบางคนรักเพศอยากบวชบางคนรักศีลอยากรักษาศีลเยอะๆเนี่ยก็แล้วแต่จริตนิสัยของใครของเรา ทั้งหมดนี้เป็นอุบาย เป็นวิธีช่วยดึงเราจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงทั้งนั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระกวะโต อรหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระกวะโต อรหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ สรนองกัจฉามิธรรมังสรนองกัจฉามิ สังฆังสรนองกัจฉามิดุติยามปิบุทังสรนองกัจฉามิดุติยามปิธรรมังสรนองกัจฉามิ ดุติยัมปีสังขังสรนองกัจฉามิตติยัมปีบุตทังสรนองกัจฉามิตติยัมปีธรรมังสรนองกัจฉามิตติยัมปีสังขังสรนองกัจฉามิ รณะขมนังนิทิตังปานาติปาตา เวรมณีสีข้าพดังสมาดิยามีอดินนาดานา เวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามี อับรามะจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามีมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามีสุราเมรยะมัจจปมาดทานา เวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามีนัจจกีตวาดิตวิสุกดัสนะ มาลากันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนทวานา เวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามี ว่าไม่ได้กันเนี่ยนัจกีตวาดิตาวิสูกาดัสนะ มาลากันทะวิเลปนะทารณะมันดานะวิภูสนัทานา เวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามี ลืมวิกาลโภชนาใช่ไหมฮะเกือบสบายแล้วฮะเกือบสบายแล้ว วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามีอุตยาสยนามหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามี อิมานิอัฏฐสิกขาปดานินิจสีลวเสนาสีเลนะสุกติยันติมสีเลนะโพกสัมปดาสีเลนะนิบุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย พร้อล้ราบราบราบแลกลัเรชิญตัวแทนสองท่านยกพานขึ้นนะคยกพานทุกท่านนโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวโตอะระโตสมมสัมพุทธะนะโมตัสสะ อะระหะโต สัมมาสัมพุทธะนะโมัสสะะะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธะอิมาันเตภะะวอตตะาวัง ตุมหากปริจชนข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ รียนตัวแทนทั้งสองท่านเข้านั่งประจำที่ได้นะ ปฏิญาณตน ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงด้วยกำลังแห่งความเพียรด้วยความบากบั่นันไม่ข้อถอยจะสละกำลังทุกส่วน เพื่อการกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองป้องกัน ให้การปฏิบัติได้สำเร็จผลตามความปรารถนา ได้เห็นธรรมรู้ธรรมตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเวลาไม่ช้านี้ด้วยเถิดอิมายา